ek dank u dat ons geseend is, dat u ons geseen het met alle geestelike seeninge in die jemele, in Christus. En dat ons in hierdie oomlik, ongeacht die omstandighede, ongeacht die aanslag wat die vijand mag loods, dat ons in hierdie oomlikke van een ding bewus kan wees, soos wat David uitgeroep het en gesê het, dit weet ek, dat God aan my kant is. Ek weet dat hy aan my kant is. Ek weet dat hy die prijs betaal het, om alle versperrings, alles wat scheiding tussen my nie kon bring, om dit weg te neem. En Heere, dat ons daarom, elk een van ons, vanmorgen, in hierdie oomlikke, en nie net vir hierdie oomlikke nie, maar van hieraf elke oomlik van elke dag, kan wandel en kan leef, uit hierdie voorsiening uit, uit hierdie oorwinningslewe uit. Ons loof hier daarvoor, Vader, ons eer hier, vir die guns, vir die goedheid, ons eer vir die woord in ons midde, ons eer vir die voorrecht om in mekaar te wees, om mekaar te kan lief heen, en sommer net om saam te kan feestvier vanmorgen. In die naam, ons eer die vanmorgen, Vader, in Jesus' naam. Amen. As ek hulle so tel, dan lyk het vir my die kleinspan is bezig om ons in te haal in getalle. Hulle so voorbij gaan hulle is die geslag wat kom. Kan julle julle voorstel wat gaan gebeur oor 20 jaar, wanneer hulle in volwassenheid is en hulle het, hulle het nooit die verkeerde gehoor nie, altyd die, die waarheid gehoor van die begin af, wat er effect en wat er inpak gaan daar jongspan hee op hierdie omgeving, ek is baie opgewond as ek daan denk. As iemand een woord het vir ons, ons wil graag luister daarna. Morgen. Ek dink ons almal ervaar in ons dag tot dag lewe dat die kuns om ligdraers te wees en om sy lig te weerspieël op aarde beteken om elke dag in die lig te wees en om by die lig uit te kom elke dag en om om te soek om by die lig uit te kom. Want as ons nie soek nie, dan raak ons dof. Jy weet Jeremia praat daarvan hy hy sê ons raak dom. Ons gaan nou nou daarby kom maar ek Ek het eh, hier so in, in Romeine, wil ons met Soen toe blaai, in Romeine 13 toe. Dit is so kritische woord die, in die tyd, weet waar ou geconfronteer word met baie goed, wat baie keer baie negatief is en um, wat aanspraak maak op jou denken, wat aanspraak maak op jou gedagtes en wat aanspraak maak eventueel op jou lewe, want dit is waar jou lewe is, is in jou gedagtes. Dit is waar wie is, is daar, is hier bo. En nou kom hierdie vyand en dan dan kom maak hy aanspraak op dit en hy kom steel by jou daai lewe. Hy kom vat nie goed van jou af nie. Hy kom vat nie jou besittings en daai te van goed nie. Hy kom vat eintlik die ding wat die grootste saak maak in jou se lewe kom vat hy. En naamlik jou gedagtes. En dan sê Romeine uh, eh, sê Paulus in Romeine 13, hy sê eh, vers 14 hoor. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus. En hy sê maak geen maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerte dat julle te bevredig nie. Nou as hy sê beklee julle met die Here Jesus. Hy beskryf dit ook daar in Galasiërs 3 vers 27 beskryf hy dit. Hy sê julle wat in Christus gedoop is, julle is beklee met Christus. Julle wat in hom gedoop is. En wat beteken dit in praktyk? Julle wat die wat die mantel van geregtigheid aangetrek is. Ons het dit nie self aangetrek nie. Dit is vir ons aangetrek. Julle ouens wat dit aanvaar is in Christus gedoop. Hy sê julle wat dan in Christus gedoop is en julle wat dan beklee julle dan hy sê beklee julle dan met die Here. Laat wees gedoop in Christus. Bedink dit elke oomblik bedink dit, as die vijand kom met sy om jou gedagtes te vat, bedink dat jy die gerechtigheid is, dat hy dit aan jou gegee het. Besef jou stand, wanneer die vijand na jou te kom. Hy sê, maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Nou, as ons praat van die, die vlees, uh, maak geen voorsorg vir die vlees nie. Maak geen voorsorg vir minderwaardigheid nie. Maak geen voorsorg vir vrees nie. Maak geen voorsorg vir die begeertes na rykdom nie. Maak geen voorsorg vir al die gedagtes nie. Want jy weet ek eh, ou, ou kom agter as jy as jy voorsorg maak vir hierdie goed. As jy ruimte los, as jy begroot vir daai goed. Dan sien jy die moeilikheid. Dan raak jy dof. Dan raak jy dom. Jeremia 10. Kom ons baie gesoen toe hy beskryf hier so die afgode, en dan vergelijk hy dit met die Heere, dan beskryf hy die afgode wat ek eindelijk sien as die vlees, as ons vleesgedacht is, uh, om tyd te mors aan vleesgedacht is, om tyd te mors aan, aan goed wat niks beteken nie, om stil te staan daarby. Hy sê, uh, vers 2, so sê die Heere, Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. Maak julle nie gewoond aan daai gedagtes nie, aan die gedagtes van vlees nie. Maak julle nie gewoond daaraan nie. En skrik nie vir die heidene, vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos gekap het om die handewerk van 'n ambagsman met die byl Hulle versier dit met silwer en goud. Hulle maak dit vas met spykers en hamers dat dit nie waggel nie. Soos 'n voëlverskrikker en 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie. Ja, hulle moet gedra word want hulle kan ook nie loop nie. Jy sien en dit is presies hoe ek sien hoe dat dit wat die vyand vir ons voorhou. Hoe dit is. Dit is 'n leë dop. Dit is 'n bubbel. Daar's niks in. Maar ons spandeer tyd daaraan. Ons bedink dit. En so so meer ons dit bedink, hoe meer kom hierdie goed van vrees, hoe meer kom hierdie negatiewe goed uit van minderwaardigheid van al die goed. Maar hy sê beklee julle met Christus. Beklee julle daarmee, bedink dit. Want hy sê daar en ek gaan nie veel verder. Ek wil net nog twee skrifte uithaal daar. Vers 14. Elke mens word dom sonder kennis. Elke mens word dom sonder kennis. Wat se kennis? Die kennis, die openbaring wat ek van God kry. So dit is hoekom dit so belangrik is vir ons ouens om elke dag te soek, want hy sê in vers 21, want die herders het dom geword en die Here nie gesoek nie. Die herders het ook dom geword. Die ouens wat moet voorvat, het dom geword omdat hulle nie die Here soek nie. So ehm, en as dit praat van dom in hierdie sin waarna ek waarna ek dit sien, dan beteken dit dat dat hierdie goed oorweldige ou die vrees en al die goed oorweldige mens uh as gevolg van hierdie domheid as gevolg van hierdie stompgeit vir vir kontak met God, vir die inspraak van hom in ons lewe. So ehm, dit is my woord dan vanoggend julle dat ons dat ons hom sal bly soek. Nie vir, vir wat hy vir ons kan doen nie, maar dat ons sal bly soek vir hom vir vir sy liefde. Jy weet vir vir vir wat hy gedoen het, vir wat hy reeds gedoen het vir my. En die effek daarvan is dat ons is word uitgelig. Die oomblik as 'n ou jou gedagtes wegkry van, van die tydmors af, op hierdie nikseggende goed. Die oomlik as, as ek my gedagtes wegkry daarvan dan, dan begin die lewe weer sin maak. En dan breek die lewe weer vir ouwe. En dan is ouwe weer lig. Anders is ek dof, anders is ek dom. Moore, um, ehm, ek loop nou al die hele week met die woord in my hart wat ek met die gemeente wil deel. Um, so hy het nou al op verskye vorm met deurgekom, so ek geloof die een wat nou deurkom gaan die regte een wees. Ek het verlede naweek die voorreg gehad om saam met 'n groep CSV kringleiers te gaan kamp. 55 van hulle van Hoërskool Hartswater. En wat 'n blessing was dit nie vir my gewees nie. En ek en Tom en Tannie Wilna was ook 'n deel daarvan. Ons het met 'n met die volgende teruggekom. En dit is vir my lekker om te weet dat ek met hierdie 55 kinders kan voortgaan die res van die jaar. Dit lê soos 'n groot vreugde vir my voor. Die een ding wat ek die naweek gesien het is dat kinders wat in hierdie gemeente is, ouers, ek wil julle gerus stel, julle hoef nie te worry oor julle kinders nie. Ehm um, ek het hulle gesien hierdie naweek. Hulle skiet uit die heupe uit. Hulle is nie bang om waarheid te deel nie. Hulle is nie bang om te sê maar ek stem nie saam met jou dominee of pastoor of predikant nie. Hulle is nie bang om vir hulle maats vas te vat met waarheid nie. Ehm um, dit was net vir my amazing geweest dat hierdie kinders voortgaan. Hulle vat woord baie makliker as wat ons dit doen. Hulle bedink dit nie, hulle wonder nie daaroor nie, hulle vat dit net en hulle hardloop, ouens. En dis vir my lekker om te hoor hoe hulle sê, um, ons staan en skep op en tannie Wilna het dit met my gedeel waar sy hoor sê die een, ja, jy's mos in Jan Brand se kerk. Toe sê die ou nee, ek is in die Christus gemeente in Valarts. En as ek na jou kyk, dan sê ek nie jy's in Martin Koetser se kerk nie. So gee vir my daai ruimte om in hierdie gemeente te kan wees. Jesus, julle ouens, dis hoendervleis lekker. Jy weet in in meisie kinders wat hand opsteek en sê maar ek stem nie saam met jou nie. Die woord sê Dan voel ek soos 'n trotse moeder en ek staan op my bors is breed want ek weet presies waarvan sy praat. Want ons hoor dit hierso. So moenie worry oor julle kinders nie. Ek dink hulle is veiliger as wat ons as volwassenes is. En dan die ander ding wat my bietjie bang gemaak het is die druk wat ons op ons kinders plaas. Ons het deur baie huil gegaan. Groot manne wat staan en huil. En as jy vir hom vra, "Wat sien jy in jou lewe?" dan sê hy, "Tannie, ek is unnoticed." Ek is iets wat my ma wil hê ek moet wees. Ehm um, die druk is groot dis sulke gewigte op ons kinders se skouers. En ek het daai naweek besef dat ouers se posisie en status word gemaintain deur hulle kinders. Die oomblik as jou kind ehm um, moet 'n sekere posisie handhaaf wat jy vir hom daarstel. En ons vat die joy uit ons kinders se lewe uit omdat ons so baie van hulle verwag. Jy weet ons sê vir ons kinders, ons hou hulle aan die gang met stroopies en met pilletjies en jy weet net om op te kan staan en aan te kan gaan. Want dit gaan oor ons. Ek het besef dat daar staan kinders wat hulle ouers moet vergewe oor goed wat ouers aan hulle gedoen het, goed wat ouers vir hulle gesê het en dan gaan dit oor posisie en status. En ek het besef dat my klein boetjies het net so groot gees in hulle as wat ek het. Hulle het ook 'n stem in die hemel. Ons as volwassenes het nie die enigste stem nie. Ons kinders het stemme in die hemel. Maak nie saak hoe groot hy is nie. En ons moet vir ons kinders die ruimte gee om met ons te kan verskil. Om saam met ons te kan stem in die waarheid. En ons moet by Vader op ons knieë gaan hoor, maar wat is sy plan met ons kinders? Ek sê baie keer vir ouers, ek het 'n kantoortjie daar by Hoërskool Hartswater en hulle hou altyd nie van wat ek sê nie. Maar ek sê altyd vir ouers, ek maak nie my kind groot vir 'n skool vir 'n posisie in die skool vir 'n um, top 10 prestasie 'n politieke party of 'n kerk nie. Ek maak my kind groot vir die koninkryk van God. En dis die onderskeid. En gaan kyk na jou kind. Gaan kyk hoe funksioneer hy. Gaan kyk na die gewigte op sy skouers. Dis nie lekker om te sien hoe matriekouens, 'n matriekmeisies staan en huil omdat mamma en pappa 'n ding van my verwag maar kan dit nie gee nie. En ek wil vir julle Psalm 8 vers 3 gee. Uit die mond van kinders en suigelinge het ek 'n sterkte grondves om u teenstanders ontwil, om die vyand en wraggieriger stil te maak. Ek het dit gehoor die naweek, ons kinders kan manne wat dink hulle is groot stil maak. So kom ons gee vir hulle die geleentheid om dit te doen. Dankie Marita. Dit is baie spesiaal. Uh Wie sal die onderwysers hierson? Wys my gou allemaal wat met kinders werk, al die onderwijsers, kan ek vir julle vraag, ek, ek wil nou nie met julle smous nie, maar ek wil julle met opstaan vir oomlik. Al die onderwijsers, allemaal wat met kinders werk, kom, kom maar, staan net vir my vir oomlik op. Kan julle allemaal met my saamstem, dat ons hulle speciaal sien vanmorgen, vir die verskrikkelijke taak, wat hulle het, om ons kinders te vormen, en om hierdie inzette te lever, dat ons kinders sal wees wie hulle moet wees. Kom ons sien hulle, Vader, ons dankie vanmorgen, vir elkeen wie sy hart in beweging gebring het, om betrokken te wees by ons kinders, by die geslachte wat moet voortgaan, met wat ons moet opvolg. En Heere, ek wil elkeen van, elke onderwijser in die gemeente, elkeen wat hier staan vanmorgen en wat nie hier vanmorgen kan wees nie, Heere wil ons in speciaal, in naam oor uitroep, die weisheid oor bevestig, om hierdie talrijke volk te regeer, soos wat Salomo gesê het, wie sal hierdie talrijke volk van u kan regeer, Heere, om die talrijke volk, ons kinders, groot te maak, of op te voed in die deel van die opvoedingfunksie wat hulle sin is, Heere, om hulle te rug, om hulle voete op die rots te kry, om hulle waarde te laat besef, so dat hulle volwaardig burgers kan wees, van een koninkrijk. Ons eer die vir elkeen, vir die inzette, Heere, ons bevestig, die sien, die lewe, die kracht, die gezondheid, oor elkeen van hulle, om te kan staan, in soms moeilike omstandighede. Dankie Heere, dat u daar is, en dat elkeen van hulle, sy hand in die hand kan hou, en ons bevestig hulle, ons sien hulle vanmorgen, met die naam, en in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie vir julle. En, en ons meen dit. En ek wil sommer vir die gemeente sê, as julle, as julle voor die Heere staan, onthou. Onthou om hulle te onthou. Uh, want hulle het dit nodig. Die aansla is kwaai. Ons het nou sommer die ouwens wat gestraan nies gekyk het, ek was die eenval nie, uh, sal sien, uh, jy weet, Jan Kempoort was weer een nies, niesmaker, want ons sien die aanslag, ons sien hoe dat die vijand alles wil doen in sy vermoe, om dit wat in ons kinderse levens beleef word, te diskrediteer maar ons loof die Heere, dat ons nie ons eenmal of een oomlik laat afbring dier die aanslag van die vijand nie, dier die leens van die vijand nie, maar dat ons vast kan staan en andere specifiek vir jou sê ons vermoorde in jou school om van kracht tot kracht te gaan. Ons weet die Heere saans oor hierdie school en hy sal, ons weet die vijand hou nie daarvan nie. Dit waar oor die, die vijand jou school teiken, jy sal teiken. Maar ons sê in julle met die weisheid om hierdie ding te kan aanbrengen teenstaan en afstaan. Jy het nou klomp dinge opgestaan, terwyl jy aan die praat was. Jy sien, as ons teruggaan na die skrif wat André gebruik het vanmorgen, dit is nou ter inleiding, dit was nou nie so beplan nie. Hy sê, maar beklee jylle met die Heere Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Nou, ons het baie dikwelse probleem in ons denken oor die ding. Ons verstaan dit om ons te bekleed met die Heere Jesus Christus. Nou, hoe bekleed jy om? Jy weet, iemand bel my die week en sê, maar hierdie skrif wat die moeder van die twee seens van Sibbedees, en is nou Jacobus en Johannes en ma, vir Jesus gevraad en gesê het, Heere, sal u gee dat my twee seens aan die linker en die rechterhand kan sit, as u in die koninkrijk kom? En dan sê hy, vrou, jy weet nie wat jy vraag nie. Hy sê, kan hulle gedoop word, of kan julle gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word, kan julle die beker drink wat ek moet drink. En dan sê hulle even voort, vaar het ja. <laughs> hulle het nie, duidelijk nie idee gehad van waar het gaan nie. Maar hulle sê ja, en dan gaan Jesus aan, en Jesus sê ja, julle sal. Julle sal met die, die doop gedoop word waarmee ek gedoop is. Julle sal hier die beker drink. En ons sien wat het gebeur, ons, is, ons sien hoe dat, uh, volgens oorlevering is, is Jacobus onthoof, hoe hy met sy lewe betaal het vir die evangelie. Ons laaste wat ons van Johannes leef was hy a balling weggestuur na Patmos toe, een klipperige eilandkie oor ergens in die Middellandse see, uh, verlaat en vergete dier die mense, uh, hulle die prijs betaal. Maar dan voeg Jezus by, hy sê, maar dit is nie vir my om te gee, wie sal aan my linker en rechterhand sit nie. En nou denk ek oor die ding en sê, het Jezus dan die plek aan sy linker en rechterhand vir iemand anders bedoel? Jy sien, eindelijk wat hy sê, want hy sê, daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Eindelijk wat hy sê is, as ons om in die vlees sien, dan sien ons een persoon wat een linker en een rechterkant het. En dan kan daar net een aan sy linkerhand en een aan sy rechterhand sit. Maar as ons om in die geest sien, dan sien ons dat hy die geest van sy sien in ons uitgestort het. Wat wil ek dan aan sy sy maak? Hy is dan in my. Ek is baie nader aan hom hy is baie nader aan my, as die een wat aan sy linker en sy rechterhand is. So dat, jy sien, die probleem wat hulle gehad het, hulle het in die vlees gekyk, en hulle het om in die vlees gesien, en gesien een linker en een rechterkant, terwijl God sê, maar kyk in die gees, as jou oog oopgaan vir die, vir die geestlewe, dan sal jy verstaan, dat die versoek is eindelijk, een terugkeer na die ouwe toe, is nie een instap in die nieuwe, in die nieuwe van gemeenskap met God en die dan wil ek nog een ding daarby sê, en dit is, hy sê, beklee jylle, so om ons te beklee met die Heere Jesus Christus, wat, wat ek bevestig net wat André gesê het, is dis om bewust te wees van sy teenwoordigheid in ons, by ons, met ons, en om dan die voorsorg te maak vir die vlees en sy begeerlikhede, maar nou het ons een probleem, want jy sien, ons is in die vlees, en my lyf word moeg, en my lyf word honger, en, en my lyf het verskillende behoeftes, en nou is die vraag nou, moet ek nou my lyf verloon en nie meer slaap nie, nou my afskryf of nie meer eet nie, want dit is nie meer nodig nie, dit is nie wat hy bedoel nie. Want jy sien, Ephesians 5 sê die heren, niemand het sy eie vlees gehaat nie, maar hy voet en koester dit. So jy sien, hierdie vlees is die tempel van die Heilige Geest, ons de rentmeesterskap oor die tempel. En daarom voet en koester ons hierdie vlees. Nou klink die twee of hulle te mekaar praat. Aan die een kant sê Paulus, voed en koester. Dis logies dat ons ons vlees sal voed en koester en dan trek hy dit in die huwelik in. Hy sê so sal ons mekaar se vlees voed en koester. So nou sit nie net ek alleen nie. Ek het nog iemand wat my vlees voed en koester en so wat ek my vlees voed en koester, wil ek my huweliksmaat se vlees voed en koester. Jy verstaan die begrip nie. So ons is regtig besig met die vlees in 'n sekere sin. Maar aan die ander kant sê Paulus maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Maar jy sien wat Paulus bedoel die aanslag, en nou eh, sluit het vir my so mooi aan by wat jy lees in Jeremia 10, as hy sê, maak jy nie gewoond aan die weef van die afgoede nie, want as ons na ons ou prentjie kyk, en ons, ons kyk na die mens, daar is die mens lichaam, en daar is die siels eh, komponent, en Godse gees, wat nou in ons kom woon het, daar is Godse gees, dan sien ons, Godse geest wat by die deur staan en klop en sê, ek wil ingaan om jou maaltijd hou, wil ons gedagtes vul. En as ons dit dan nou kan kwantificeer vanmorgen, skematies voorstel, kan ons sê, ek kan een deel van my gedagtes, kan gevul wees met die oorwinning, met die eerlijkheid van God, met sy goedheid, met sy geneesing, met sy seen, met alles. Maar ek kan een deel, en dit is trouwens met allemaal van ons in die sin die geval, een deel van ons gedagtes is nog nie vernieuwend nie, is nog nie veranderd nie. En daai deel van ons gedagtes is die plek waar die vyand sy aanslag maak. En jy sien as die vyand met sy aanslag, dis waaroor hy kom met die gewoontes van die heidene. En daarom kom hy met die aanslag soos wat uh, uh, jy na verwys het Andre, uh, en hy probeer inbreuk maak op dit wat verander is. Hy probeer dit terugstoot of hy probeer verhoed dat ons met die lig die duisternisgebied inneem. So uiteindelik gaan alles oor hierdie geweldige, wil ek sê, strijd of oorlog, wat eindelijk net in ons gemoed plaasvind. Jy sien, die vijand weet, hy moet jou eers jou denken beet kry. As hy jou denken het, kan hy hierdie goed op jou le. Kan hy met sy smarte, en sy oortredinge, en sy misdade, en sy straf, en sy vrees, en sy siektes, kan hy na ons toe kom. Hy moet dit eers hier doen. En as ek sien hoe dat ons onder die aanslag van hierdie teenstand van die vijand lewe, dan besef ek net, hoeveel ruimte is hier nog, wat onbeset is. Uh, ek weet nie waar ek het het genoem het nie, maar miskien laas zondag, ek kan nie onthou nie. Maar onthou jy wat hy gesê, wat, wat die skrif wat Jezus sê, die bose geest gaan uit die mens uit. En dan gaan hy rond en hy krijg geen rustplek vir sy voeten nie. En dan kom hy terug na die mens toe. Hy kom weer, hy kom kyk weer of hy plek krijg. En dan krijg hy die, die huis, die mens, die tempel die gedachte wereld, ek kry dit skoon en uitgevee en versier. Skoon en uitgevee, maar wie wat, leeg. En wie wat doen hy? Hy sê, neem 7 bose geeste, wat erger as hy self is, en hy trek in die mens, en hy sê, die laaste van die mens, erger as die eerste. Jy sien hoe kritisch belangrijk is dit, om ons, om ons op te vul, so daar nie ruimte is nie. Daar moet geen sitplek wees nie. Julle kan onthou, ek het vir julle prentje geteken, al in die verlede, ek is nou met een postmortem hier bezig, as ek een kalfse derm van, en ek snu om dier en ek vergroot om, dan lyk hy van binnen af so. Hy sal sê, waar gaan die kost dier, maar dit werk so. is nou net een geaccentueerde voorstelling. So hierdie middelste deel is die lumen, maar jylle sien hoe uit allerhand as ek een vingerkies en wilies, wat die slijmvlies opmaak, en daar die derm moet so kwaai slijmvlies hee, want hy moet baie oppervlakte hee, om die kost en die voedingsstoffe op te neem wat hy nodig het. Maar die negatieve kant daarvan is, die groot oppervlakte is een baie goeie plek waar kieme, waar bakterie kan sit, waar die skalf kan siek maak. So wat ons nou doen, ons gee nou dees daar, en ek sien die mense gebruik het ook al hoe meer, wat ons noem probiotika. Ons gee goed geaarde bakterie, wat op al hierdie duisende receptorkies gaan sit, wat in hierdie dermslijmvries is. Daar is miljoene van hulle. En nou gee ons miljoene van hierdie goed geaarde bakterie, en hulle gaan beset, Hulle gaan beset al die reseptorkies. So dat as een pathogene of een siekmakende kiem kom, as die kalf so kiem inneem, dan krij die kiem nie sitplekkie. En dan moet hy voorbij gaan. En jy sien, dit wat in ons gedagtes moet gebeur. Ek wil hier met jou denken, jou verstand, jou gedagtes, moet jy sien as een derm, met een klomp, miljoene wil ek sê, uh, receptorkies, plekkies, waar feite, waar inlichting kan gaan plak. En die vraag is nou, wat er inlichting laat jy toe om te plak? En as ek en jy, dus, eh, ons praat baie oor, oor hierdie goed, ons het verlede sondag aand oor commitment gepraat. Nou, laat ek het vir julle verduidelik, commitment, commitment is nou die Engelse woord, wat, in die beste vertaling wat ek daarvoor kreem, nou is nie Afrikaanse woord daarvoor nie, is een onvoorwaardelike toewijding aan en een betrokkenheid bij, een onvoorwaardelijke toewijding aan en een betrokkenheid bij. Dit is een commitment. Zoals so we praat van commitment aan die woord, commitment aan die waarheid, dan sê ons een onvoorwaardelijke toewijding aan waarheid, aan Godse woord, en een betrokkenheid bij Godse woord. Je ziet als ik die commitment het, als ik die onvoorwaardelijke toewijding aan en betrokkenheid bij Godse woord het, dan betekent dit, Godse woord gaan soos hierdie goedgeaarde bakterie word. God se goeie woord, God se beloftes, God se seën gaan die reseptore in my denke in die plek waar daar inligting kan plak, gaan dit beset sodat as die vyand met sy aanslag kom, want jy sien dit wat hy wil doen. Hy wil my terugtrek in die mag van duisternis in hy wil my weer met smarte en oortredinge dierboor, my weer laat vrees verstraf, hy wil my weer siek maak, hy wil hierdie goeders weer oor my bring, en nou soek hy, so hy gaan dier waterloose plekke, ek het nou besluit vir God geneem, en nou is die huis koning uitgevee, maar die vraag is, is die huis gevul? Jy sê wat so hard hier vir my is, as ons kyk na soveel christene, soveel kinders van die heren, wat een besluit vir die heren geneem het, maar as jy kyk na, na ons levens, val uit mekaar uit. Waarom is dit? Jy sien, al die jare wat ons in godsdienst was, ek praat van ons geslag, nie die jongspan wat hier voorbij is nie, want hulle het dit nie gehad nie, hulle gaan anders wees. Maar al die jare wat ons geslag in godsdienst vastgevang was, het ons die idee gehad, ek moet een kaartje jimmel toe kry, en dan sê ek, oké, okay. En jy sien, die kaartjie hemel toe is, ek moet al in een kerk behoort, of ek moes een of ander tyd die heren aangeneem het, en nou het ek die kaartjie hemel toe. Maar daar was geen drijving, daar was geen ernst, daar was geen passie vir Godse woord en vir sy waarheid, om my denken so te vul met waarheid. Daarom dat Paulus sê in Philippense 4, hy sê, daarom alles wat waar is, en eerbaar, en rein, en lieflik, en loflik, wat er deeg of wat er lof ook al, bedink dit. Nou, jy sien, as ek my bezig hou met wat waar is, nou, jy sien, as ons nou na skinner kyk, jy weet, skinner is waar, baie keer. Partij keer sit ons iets by, wat sê, jy moet nou nie een goeie story bederf met waarheid nie, nee. Partij maal sit ons iets by, maar kom ons sê, in hierdie geval is skinner waar. Wat ek vir jou vertel van Piet, is waar. Maar die vraag is, is dit eerbaar? Is dit rein? Is dit lieflik? Is dit loflik? Is dit 'n deeg of 'n lof? Nou as dit nie dit is nie, dan bedink ek dit nie. Want God sê 'n interessante ding. Hy sê aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hoekom nie? Ek bedink alles wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is. Daarom sê hy, hy sê, daar kom daar, sê die Heere, wat dat ek die goeie woord in vervulling sal bring. Die gedagtes wat ek aan gaan, die Heere koester is wat? Waar, eerbaar, rein, lieflik en loflik. Dit is degene lof, dit is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om aan julle een hoopvolle toekomst te gee. Ey, is lekker he. Kan jy sien hoe dat God sê, ek sal nie aan hulle sondes en oortredinge, sal ek nie weer dink nie, hoekom nie. Hy sê, ek kan nie bekostig om my gedagtes te besoedel, met julle oortredinge nie. Nou daarom sê hy, het een vir amal gesterf. En as een vir amal gesterf het, sê God, dan beteken dit is so goed, die prijs is vir alle sonde betaal, die prijs is nou betaal, die sonde is nou versoen, en daarom, bedink ek, wat, wat bedink ek? Ek bedink my heerlijkheid, wat die aarde moet vol, bedink ek oor julle. So, is julle by, sien julle, om jou te beklee met die Heere Jesus Christus, en nie voorstors te maak vir die vlees en sy begeerlikheid, nou moet ons vlees in 'n ander licht begin sien, ons sien, vlees het dit nie, nie te doen met my lichaam nie, want my lichaam is een tempel, my lichaam is baie speciaal, en moet jy nie hierdie lichaam downrun nie, skies vir Afrikaans, moet jy nie hierdie lichaam minag nie, want hierdie lichaam is een tempel van Godse geest, En my baie keer het ons hierdie houding in die godsdienst wereld gehad om te sê, ek moet my lichaam aftakel of laat aftakel, want moet geen voorsorg maak vir die vlees en sy begeerlikheid nie. Maar weet wat gebeur? Die vlees waarvan Paulus praat is die vleeslikheid. Die vlees waarvan Paulus praat is die denke wat onbeskermd is, waarmee die vijand met sy leens kom, waaraan ons gewoond geraak het. Want jy sien, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die vijand, wat in my vlees inwerk, hoor jy wat nou die begeerlikheid van die vlees? Die, die begeerte van die vijand is om my siek te maak. Die begeerte van die vijand is om, om my dood te maak. Die begeerte van die vijand is om my finansies aan te tas. Om my weer een oortreding te kry, om my weer te laat vrees. Dis die begeerte van die vijand. En nou sê hy, maak geen voorzorg vir die begeerte van die vijand. Hoor jy nou wat is vlees nou? Maak geen voorzorg vir die begeerte van die vijand nie. So, nou moet ons oordink. Ons moet nou tot bekering kom. Ons moet anders dink. Ons moet oordink oor ons leven, oor die statistieke oor wat ons hoor, oor die nies, oor wat ons lees in die medische tijdskrifte. Ons moet oordink en ons moet by een plek kom en sê, jyre, maar wat sê jy? En dan kom sien ons, God sê, totaal aan een prentje. Die medische statistiek sê, een uit soveel krij dit. Maar Godse statistiek sê, al val daar het duizend in jou, sy tienduizend in jou rechterhand, na jou toe sal het nie aankom nie, maar jy sal net met jou oor het aanskou. So sien jylle die, die beeld, So kan jy sien wat 'n geweldige verantwoordelikheid. Ons verlede week gepraat oor die persoonlike verantwoordelikheid. Wat 'n geweldige verantwoordelikheid het ek nou om my te vul met die regte informasie, die regte inligting om seker te maak dat die vyand geen hou vas kry nie. sien jy watter kritiese belangrike rol speel elke onderwyser om die kinders wat blootstelling aan hulle het om daardie kinders te vul met waarheid die waarheid oor hulle self, die waarheid oor die prijs wat Jesus betaal het. Jy sien, ons het 200, 300, 300 terug begin met, so lief het God die wereld gehad. Ons het gesien, God het die Seen van sy liefde gestuur, liefde is in actie. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy, die Seen van sy liefde gestuur het, om wat te doen? Om ons sonde te versoen. So wat is die essentie wat ons gloe? Hy sê, so dat elkeen wat in hom gloe, beteken nie om het kennis te neem van sy bestaan nie, beteken nie om te sê, ek geloof, hy het gekom een dag, en hy kom sterf en hy het opgestaan nie, en hy het gesterf vir die sonde van die wereld nie, maar ek weet nie wat dit beteken nie, wat beteken dit, wat is die inhoud daarvan, wat ek geloof, is wat het hy kom doen, hy het sonde kom word, so dat ek kon word, die gerechtigheid van God, toe hy klaar sonde geword het met my sonde, het ek geword, die gerechtigheid van God, dis hoe hy my sien, dis wat God van my sê, So die vraag wat ek jou vraag is, het, het jy hierdie grap gevang? Het jy dit rechtig gesnap? Jy sien mense, ons verwijs weer en weer, nou raas en dan met my, sê, nou sê ek vaar, nou wacht bykie, gee gauw op my, bykie jou notes, wat ons verlede zondag alles gesê, nou probeer ek net bykie die lijne optel. Nou raas sê met my, ek het nou weer te veel gesê en te vinnig gesê. Sy sê, met al hierdie goed herhaal, nou klim ons vanmorgen in die kar en sê sy, wat gaan jy oor praat vanmorgen? Ek sê, ek gaan alles herhaal wat jy gesê. So, wat vir belangrijk is, is dat ons dit snap, al herhaal ons dit dan nog honderdmaal, maar elkeen van ons moet snap, wat het gebeur, wat gebeur het, is God het gekom, en hy het sy sien sonde gemaakt, waarmee, met my sonde, wanneer, 2000 jaar gelede, toet ek nog nie gesondig nie, wat beteken het, het beteken dat die sonde wat ek nog gaan doen, ook ingesluid is, ook verreken is, en hy die sonde verreken, hy die sonde gestraf, met die dood, die dood van die kruis, hy ter helle neergedaal, hy moes tot in die doderijk, moes hy die skuld gaan dra. En toe hy die skuld, toe hy die laaste cent van die skuld betaal het, sê Romeine 4,25, toe kon God om opwek uit die doodheid. En die dag toe hy opgestaan het, was dit die bewys, dat een vir allemaal gesterf het. En God van daar af dus, niemand meer na die vlees sien nie. Dat elkeense sonde versoen is, dat hy die wereld sy misdaad nie toereken nie. En dat God die sonde weggedoen het, dat God in sy eie gemoed met sonde klaargespeel het, en dat die mensdom, dis jy, dis van die moment 2000 jaar gelede af, nie meer voor God een sondaar is nie. God noem jou nie meer een sondaar nie. Al het die kerk jou tot nou toe een sondaar genoem. Die grootste leen wat die vijand uitgedink het. Want as ek en jy nog sondaars is, meen het Jesus nie opgestaan nie, dis wat Paulus skryf vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 15 daarby vers 16 of 17. Hy sê as Christus nie opgestaan het nie. Onthou waaroor het hy opgewek? Hy is opgewek ter wille van ons regverdig maak. Hy is opgewek omdat ons regverdig verklaar is. Toe kon God hom opwek uit die dood uit. Hy sê as hy dus nie opgestaan het uit die dood nie, beteken dit ons is nog in ons sonde. So nou het hy opgestaan uit die dood, kan ons nog in ons sonde wees? Dit is dus onmoontlik dat die mensdom nog in sonde kan wees. Maar nou argumenteer die wêreld mos en sê, maar kyk, daar is toch baie son in die wereld, daar is toch baie verkeerde goed wat mense doen, daar is baie misdaad, ja, dit le in die wandel, dit le nie in die stand nie. Ons praat hier van stand, ons praat van een stand wat God ons gegeet, nie een van ons kan sê, ons werke is volmaak nie, nie een van ons kan sê, ek het gearriveer, en ek maak geen foute nie, nie een kan het sê nie, maar elkeen kan sê, Jezus het die prijs van my betaal, my sonde is versoend, God sien my nie meer na die vlees nie. Hier sien ons met die ding snap hier, en dit is, die evangelieprediking, gaan nie daarover om vir ou te sê wat hy moet doen nie. Dis wat godsdienst en kerk soveel, soveel jare probeer doen het. Dit gaan nie daarover om vir mense te sê, instructies te gee, wat hulle moet doen nie. Ware evangelieprediking gaan daarover om vir mense te sê wie hulle is. Want as ek verstaan wie ek is, sal ek daar volgens doen. Maar jy sien, dis onmoendlik vir my, as ek glo ek is een sondaar om heilig te lewe. 2000 jaar lang probeer die kerk dit recht kry. 2000 jaar lang probeer die kerk mense, wat glo dat hulle sondaars is, kry, om nie te sondag nie. En jylle weet hoe goed het dit gewerkt nie. Is het goed om een dief te kry, en te sê jy moet nie steel nie. Alkoholist te kry en sê jy moet nie drink nie. Verstaan jy? Dis onmoendlik. Maar wat is die geheim? Wat is die evangelie? Die evangelie sê, ek het dit als geword, ek het die dief van die alkoolis geword. Ek het die verslaafde geword. Ek het jou sonde op my geneem, om dit van jou af weg te neem. En nou het ek het versoen, dit is nou weg, dit is nie meer joune nie, en daarom kan jy nou leef volgens wie jy is. Ek het sonde geword, so dat jy kon word, die gerechtigheid van God in ons het jylle hom vast, is jylle die ding seker. Luister mooi, ek, ek, wil, ek wil net enige onzekerheid in die weg ruim. Ek word nie rechtvaardig, omdat ek die Heere aanneem nie. Ek word nie rechtvaardig, as ek die Heere aanneem nie. Ek tree in verhouding met God, wanneer ek hom aanneem. Wanneer ek aanvaard het gedoen, maar wat beteken aanneem? Aanneem beteken, ons verseker nie, om, om te sê, ek geloof, God het sy Seen gesteen, en hy vir die sondes van die wereld kom sterf nie, punt klaar en hy het opgestaan nie. Dis nie wat ek geloof nie, duivels geloof dit ook. Wat geloof ek? Ek aanvaar. Geloof is om te aanvaar, om oortuig te wees van wat hy kom doen het. En wat hy kom doen het, hy het al my oortredinge, al my misdade, al my ongerechtighede, het hy op hom geneem. En hy het my rechtverig voor God kom stel. Dis wat ek aanvaar. Dis wat die verandering in my leven gaan bring. En jy weet ons, Ek het altijd gesê, ek het, ek het verwacht dat my seens meer opgewonde moet wees oor die woord, as wat hulle oonskynlik is. Maar hulle kan nie wees soos ek is nie, want hulle het nie met die leen groot geword nie. Jy sien, ek moest 35 jaar oud word, om die leen vervang te kry met waarheid. So ek is 35 jaar in die leen onderrug, die leen van sondarskap, ek is een sondar, ek is een elendeling, God is kwaad vir my, die slechte goed wat my gebeur is, God wat my straf, Voor 35 jaar het ek met hierdie leen groot geword. Toe moet ek die paradigma skuif doen. Ek moet tot bekering kom, ek moet verander. Ek moet een nieuwe denken kry. En ek moet besef, maar God sien my nie as een jylending nie, hy sien my nie as een sonder nie, hy noem my nie as sonder nie. Hy sê, ek sal nie eers aan die oortreding en jou ongerechtighede ooit weer dink nie. Hy sê, want ek besoedel nie my gedagtes met dit wat nie waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is nie. En daai draai moes gekom, en toes my kinders klein. So wat hoor hulle? Van hulle klein is, hoor hulle wie hulle is. So vir hulle is het, so wat? Waarover gaan julle so te kere? Huh? Dis maar soos het is. Is dit nie hoe God wil gehaard het moes gewees in die eerste plek nie? Dat het vir allemaal moet van ons so gewees het, so, so wat? Ek is wat ek is. Ek is Godse kind. En dis die heerlijkheid daarvan. Alright, goed. Ek wou net daarby kom. O, ek wil hem nog een ding, eh, ook herhaal, En onthou, toe praat ons verlede week essentieel oor hierdie ding van Johannes 3 vers, ons by vers 16 begin, toe gaan na vers 17 toe, wat sê, Jesus nie gekom om die wereld te veroordeel nie, maar die wereld dier om gered kan word. Hy sê, elkeen wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie glo nie. Nou ons het, ek wil net dat julle met dit, dit snap, nee. ons terminologie sê, veroordeel, dit klink so al soos een rechter, wat een uitspraak maak en sê, jy gaan aan jou nek hang tot jy dood is. Klink amper so, die veroordeel. Maar dit is nie wat die woord beteken nie. Die woord beteken, die, wat die resultaat is, die resultaat van die weegproces. Ondou jy die skrif wat aan die muur was vir uh, Darius, of gesê het, jy is in die weegskal geweeg en te licht bevind, dis die oordeel, krino, krino jy is geweeg, en die skaal het gekantel, want jy is te licht bevind, jy kon die skaal nie in ewe bring nie, maar ander woorde, my werke was te licht bevind, Nou sê hy, elkeen wat glo, word nie veroordeel nie. Hy sê, Jesus het klaar op die skaal geklim namens my en jou. En as ek in hom is, as ek hom aanvaar, dan beteken het, ek is saam met hom op die skaal. En as ek saam met hom op die skaal is, dan is die geleesing gunstig. Dan voldoen ek aan die standaard. As Godse standaard hier is, en ek in Christus is hier, dan is die skaal precies in eeuwig maar as ek nie in Christus is nie, en Godse standaard is Christus, en ek klim op die skaal, wie wat gebeur, tjoep, daar gaat hy, dan kantel die skaal, dan lees die skaal, en jy sien dit daar boekom, en val ek af, en die klima, die gevolg van die, die leesing, wat die skaal sê ek is te licht bevind, beteken, ek voldoen nie aan die standaard nie, en dit is die probleem, jy sien al die jare, hy die mens, dier godsdienst probeer, om self die standaard te haal, dier die wet probeer, om dit self te doen, en dit was te, ek is te licht bevind. Toe kom Jezus, kom God in sy liefde, hy stuur sy sien, om namens ons te voldoen, as ons nou in hom is, dan is die skaal in balans. So sien, wat is die oordeel? Maar toe het ons vir mekaar gesê, hy sê, en nou sê Jezus interessante ding, hy sê, hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie gegloed nie. En jy sê, en ons het gesê in, in Johannes 5, vers 19, sê hy, die hele wereld leen die mag van die boosde. Dis wat Johannes sê, na die opstanding van Jesus. Maar Paulus sê vir die Colossense, hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis, het ons oorgebring in die koninkryk van die Seen van sy liefde. Hy sê nie, hy gaan nie, hy het. Hy het ons oorgebring uit die mag van duisternis, in, in die koninkryk van die Seen van sy liefde. Hy het ons gebring uit vrees, na oorwinning. Hy het ons gebring uit skuld, na ons skuld. Hy het ons gebring van smarte na vreugde. Hy het ons gebring van siekte na geneesing hy het het klaar gedoen. Het is een afgehandelde saak. Maar, in teenspraak daarmee, sê Johannes in 1 Johannes 5,19, maar die wereld leen die mag van die bose. Nadat hy ons uitgebring het, en die mag van die duisternis oorgebring het, die koninkrijk van die seens van sy liefde. Nou wat het hier gebeur? Jy sien, die sleutel was in Jesaja 61. En wat het Jesaja 61 gesê? Jesaja 61, die is self van die woord, en hy sê, die geest van die Heere, Heere is op my, om die Heere my gesalf het, om een blye boodskap te bring aan die ootmoedig is. Hy sê om vir die geboeides, een opening van gevangenis, en een vrylating uit te roep. Hy sê vir die gevangenis en vir die geboeides, is daar een vrylating en een opening van die gevangenis. Maar jy sê, ek en jy moet uitstap uit die ding uit. En jy sê, as ek en jy nalaat om uit te stap, dat beteken dat ons sê daar, al is die deur oop, al het hy ons oorgebring uit die koninkryk, wat beteken dit dat hy ons oorgebring het, die macht van duisternis oorgebring het in die koninkryk van die seen van sy liefde? Dit beteken dat hy die boeie losgemaak het en dat hy die deur oopsluit het. En ek en jy kan nou uitstap. Maar as ek en jy nie uitstap nie, dan is ons alreeds veroordeel, hoor jy wat sê hy, dan is ons alreeds uitgelever aan die gevolg van die macht van duisternis. Want die wereld lee in die macht van die duisternis, want die wereld het gekies om die leen van die vijand te slik tot vandag toe. En dit is waar ons in die gemeente so bykie haywire is, jy weet. Dit is waar ons in die gemeente so in weerwel, so stroom op die hele wereld sê, kersfeest is een valse feest, is een heidense feest, ons vier om nie meer nie. Ons sê nie meer vir mekaar geseende kersfeest nie, want daar is nie seende in kersfeest nie. Hoor jylle wat ek sê? Nou klink het bykie weer, die ouwe sê, jys, maar hier ouwe is dan te erg. Maar sien wat ek probeer sê daarmee, is, dit is ons nou duidelik dat die skrif wat Andrei vanmorgen van praat, praat van die kerfboom, die boom uit die bos wat omkap, moet hammers en bil, moet, moet blink goed belaai. Huh? Wat is dit? Dit is ons kerfboom. So jylle sien waar kom die kerfboom vandaan? Die kerfboom kom al 500-600 jaar voor Christus, was dit al een heidense gebruik. En dit is oorgesleep dier die baal godsdienst. En toe die huwelik gekom het tussen die gemeente en die baal godsdienst, 400 jaar na, na Christus, toe is die ding net oorgesleep en toe noem ons dit kerstfeest. So jylle, jylle sien wat is hierdie, wat is die essentie, waarover is ons so ernstig oor die goed, omdat ons vee, ons kan nie bekostig om ons bezig te hou met goeders, wat nie in plek is nie. Maar kom, lees saam met my, ek wil hee, hulle saam met my lees. Kom, ons gaan na Jesaja 6 toe. Jesaja 6. Ons kan nou begin met vanmorgen se brood. Hoop ons nou genoeg herhaal, Toe maar, ek sal nie so lang wees, ek beloof. O, Jesaja skryf hier, hy sê, by vers 1, in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Heere sien sit op een hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Seraf sê het boom gestaan, en elkeen het ses vlerke gehad, en met twee het hy sy aangezicht bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig is die Heere van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. En die drimpelpost het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe en woon onder een volk wat onrein is van lippe, want my oe het die koning, die Heere van die leerskare gesien. Maar een van die seraas het na my toe gevlieg met een gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die alter afgeneem het, en my mond aangeraak en gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jy sien, kyk wat dit met Jesaja gebeur. Jesaja was die bootjie as ons. Jesaja het groot geword onder die wet. En die wet het gesê, as jy sal ek, en as jy nie, groot moeilikheid. En soos almal, het hy genie, en daarom groot moeilikheid. So as jy die, die uh, eh, hoofdstukke voor dit lees in Jesaja, dan hoor jy hoe dat die aanslag in die volk is, hoe dat God sê, jylle het dit gemis, jylle het dit nie gemaakt op die skaal nie. En met die ding in gedachte, kom die Here en hy wys vir Jesaja hierdie beeld van God se heerlikheid wat die wat die aarde vol, luister mooi, die aarde gevul met God se heerlikheid. Hy sien dit. Wat sien hy as hy na die aarde kyk? Hy sien moord en doodslag, hy sien oorlog. Hy sien die armeers in Israel wat hulle beleer. Hy hy was in van Juda. Hy sien die PK in in in die seun van Ramalia en ehm um, die armeers. Hulle is besig om Juda te beleer. Ons sien die die oorlog is teen hulle, ons sien die omstandighede is teen hulle, ons sien dit gaan sleg met hulle, na die vlees. Maar in die situasie, wees die Heere vir, vir Jesaja, een beeld van die aarde, wat so sleg lyk, maar wat vol is van Godse heerlijkheid. So wat ek wil sê is dit, jylle ken die woord, ek weet nou nie wat is die Afrikaans daarvoor nie, die woord kie superimpose, jylle weet wat ek bedoel nie, So kyk nou wat gebeur. Die aarde is vol van Godse heerlijkheid. Maar die vijand het gekom en hy die misdaad in die, in die krisis op die aarde gesuperimpose op die heerlijkheid. En as, as ons nou kyk na die aarde, dan sien ons donker en duisternis en misdaad en tragedie. Maar as ons verby dit wat, wat die vijand gesuperimpose het op die ware prentjie kyk, dan sien ons die aarde is gevul met Godse heerlijkheid. En besef jy, geen mens kan een profeet wees. Nou wacht bykie, wou. Nou sê jy dadelijk, oké, okay, ek skakel nou af, is nie ek nie. Nee, dit is jy waarvan ek praat. Geen mens kan die profetiese woord verkondig, die goeie nieuws. Van die gedagtes is vrede en die onheil nie, want die aarde is vol van my heerlijkheid. Niemand kan die boodskap dra, as hy nie gesien het, dat die aarde gevul is met Godse heerlijkheid nie. As hy nie voorbij die eerste linie van kyk gekyk het nie, as hy nie diep in gekyk het nie, as hy focus vlak nie voorbij die onmiddellike gegaan het en dieper gekyk het in die heerlijkheid van God nie. Ek wil amper sê, as ek en jy focus en ons kyk na die siekte, ons kyk na die symptome, ons kyk na die wond, dan sê God, hierdie wond is gesuperimpose op die geneesing. En jy sê, nou moet ek leer om by die wond voorbij te kyk en Godse geneesing te sien. Ek moet by die misdaad en die oortreding voorbij sien, om Godse onskuld te sien. So sien jy, dit gaat iets vat. So ek moet my oog leer, om te kan sien. Nou kyk mooi, jylle onthou in, moet nie ver weggaan van Jesaja, eh, maar kyk gauw gauw in Matthies 6, sê hy hierdie ding, miskien ook moet jylle in blaai nie, ek sal sommer vir jylle sê. Hy sê die lamp van die lichaam, vers 22, die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Luister mooi mense, as jy hier sit vanmorgen en jy sê, ek sit met symptoom in my lyf, ek sit met een aanslag in my finansies, ek sit met een aanspraak van die vijand tegen my omstandighede, dan sê, as jou oog reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Besef jy dit? En nou gaan hy aan en hy sê, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees, Hy sê, as dan jou oog, as dan die licht in jou, die, jou oog, as jou oog donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? As jou oog, wat vir jou die licht moet gee, donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Nou, sien jylle wat hier bezig is om te gebeur? So, die aanspraak wat Godse geest maak vanmorgen op ons, is om te kan sien. Is om te kan sien, soos Jesaja sien. Daar in Markus 10 lees ons van nou Bartimeus. Bartimeus sê daar teen die muur, miskien my jylle so toe bly, daar teen die muur van Jericho, en hier kom een hele optog voorbij. Jesus is bezig om die ouders te leer en om, uh, om siekers gezond te maak, al die goeders te doen. Hier stap hulle voorbij en nou Bartimeus sê daar teen die muur in die sonnetjie. En hy, hy hoor, hy sê, wat gaat, wie kom hier aan, wat gaat hier aan, want hy kan nie sien nie. Hulle sê, dit is Jesus van Nazareth, hy maak ouders gezond, laat doos opstaan, laat blinde sien, as, hy, en hy besluit hier so hy skree, Jezus, Seen van David, wees my barmhartig. En die gevolg wat achter hom aanstap, allemaal wat kan sien. Hulle sê, stilte, sst, jy raas. Hy sê, stilte kerk, ken jylle die borkie, stilte kerk. Stilte, hier is kerk. Nou kyk jy wat gebeur hier so. Hierdie ou wat nie kan sien nie, Eh, sy voordeel is, dat hy nie kan sien nie. Want omdat hy nie kan sien nie, moet hy sien met sy oore. En wat sê sy oore vol? Sy oore vertel een ander prentjie, as wat hy sien. Hy sien duisternis, dis al wat hy sien, ou wat blind is, sien net duisternis. Maar sy oore sien licht. Hy sien blindheid, maar sy oore hoor geneesing om vir die blindes herstel van gezicht te bring. En nou roep hy, hy sê, Seen van David, wees my barmhartig. So wie wat, lang voor hy gesien het, het hy gesien, trouwens, hy is alleen wat gesien het. Hy kon nie sien nie, maar hy sien wat sien. En dan stop Jesus en sê, bring hom. En dan, wie wat doen hierdie man? Hy het een kleed aan wat om identificeer as een blinde. Hy gooi die kleed af. Hoekom gooi die kleed af? Want hy kan sien. Hy kan nog nie sien in die fysische nie. Maar hy kan sien in die geestelike realm. So hy gooi die kleed af. Hy sê ek sien. Hy sê ek sien in elk geval meer as jylle. En dan kom hy na Jezus toe en Jezus sê vir hom, wat wil jy met ek vir jou doen? Nou dis naaks, dis mos nou obvious wat hy wil hee wat Jesus moet doen. Hoekom vraag Jesus vir hom? Hy sê, ek wil hee jy met jou kees in, in actie bring. Ek wil hee jy moet het uitspreek. Met die hart geloos tot gerechtigheid, met die mond beleus tot redding. Hy sê, wat moet ek vir jou doen? Hy sê, Heere, dat ek mag sien. Heere sê, laat het vir jou, sê jy gegloed. En dadelijk het hy gesien. Jy weet, wat my so kostbaar is van die ding, as jy om voorbij blaai, by Markus 10 voorbij blaai na, na Johannes 9 toe, dan sien jy interessante ander ding, hoor wat sê Jesus in Johannes 9, hier is weer een blinde man, wat Jesus gezond gemaakt het, nou wil ek nie op daarop ingaan nie, hy sê by vers 39 van Johannes 9, Jesus sê, tot een oordeel, hoor jy die oordeel, tot een oordeel het ek in die wereld gekom, so die wat sien, nie sien nie, of so die wat nie sien nie mag sien, en die wat sien blind mag word. Wat sê hy? Hy sê die wat sien, en teen die wat sigtbaar is vastkyk, hulle is so goed soos blind. Hy sê, maar die wat nie kan sien nie, maar dieper kan sien met hulle oore, want geloof kom dier die gehoor en gehoor dier die woord, hy sê, hulle is die ouders wat kan sien. Hoor jy? So sien julle die begrip hier wat hy, wat hy mee bezig het, hy sê, ek het dus nodig, en dit is wat ek wil vir jou sê vanmorgen, ek en jy het nodig, om by Godse geest te gaan stilstaan en sê, heren, laat my sien dieper as wat die mense sien. Laat my sien wat u sien. Laat my, ek wil nie verder vastkyk tegen die siekte nie, ek wil dier die siekte kyk na die geneesing, want die siekte is net gesuper in paus op die geneesing. En die vijand kyk of hy my nie daarmee kan van my strik rijden. Nou kan jy ons teruggaan na Jesaja toe. Nou hoor wat sê hy in Jesaja. Hy sien die heerlijkheid. Hy sien meer, want nou, as hy in die vlees kyk, dan lyk het maar sleg. Maar nou sê hy, as hy, as hy in die gees kyk, dan sien hy nou baie, baie dieper in, in hierdie saak in. Nou sien hy die heerlijkheid van die Heere. En toe hy die heerlijkheid van die Heere sien, gebeur hierdie ding. Eers verwijs hy terug, verwijs hy terug na sy oud toestand. Hy sê, o, ek is verloore, wee my, Maar dan kom Godse engel, en hy vat die kool, en hy raak sy lippe aan, hy sê, jou son is versoen, jou skuld is uitgedag. Dit is elke keer hoe God werk. Dit is wat hy met ons gedoen het. Namelijk dat God die wereld in homself versoen het in Christus Jesus, dier hulle hulle misdaad nie toetreken nie. Huh? Een het vir amal gesterf, hoor jy? God kom en hy, hy grijp die kool, Godse engel kom met sy kool, hy raak elke keer van ons lippe aan, hy sê, jou son is jou versoen, jou skuld is weggeneem. Wat is die resultaat? Die resultaat is die skuld van wee my, ek is verloore, my oe het die koning gesien. Verander in, hier is ek, stuur my. Nou waar sou Jesaja wat nou net gesê het, wee my, ek is verloore, my oe het die koning gesien. Waar sou hy in een oomlik verander en sê, jyre, ek is die man, stuur my. Wat het gebeur? Jy sien, daar moet eerst versoening kom, voor ek gestuur kan wees. Besef jylle die tragedie, in die sendingveld, in die sendingveld vandag, van duisende sendingdinge, wat die wereld uitgaan, as sondaars, as met die leen in die gedachte van sondaars, en sondaarskap op die mense gaan le, wat hulle wil bekeer. Ken julle die tragedie ding? Met wat er oortuiging gaan hulle? Want die enigste manier hoe ek die met vrymoedigheid kan gaan en sê, Heere, hier is ek stuur my, is as ek kan wees soos hy is, want hy sê soos hy is, is ons in die wereld. Hy sê julle is my gesandte. Hoekom? Omdat hy die wêreld sy misdade toereken nie, omdat hy die eerste plek my my misdade nie toegereken het nie. Omdat hy sonde daarmee geword het. Kan jy sien die son is versoen. En dan gaan hy aan en hoor wat sê hy vir Jesaja. Hy sê Jesaja sê: "Gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle oore swaar en bestryk hulle oë so dat hulle nie sien met hulle oë en met hulle oore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie en hulle, hulle nie bekeer en gezond word nie. Jesaja 6 vers 10 Hoe die man nou verwijs hy? Kom ons gaan terug na Johannes 9 toe. Hy sê tot die oordeel dat ek in die wereld gekom. Hy sê, jy gaan hierdie boodskap verkondig, maar ouwens wat nie aangeneem het nie. Anneem beteken om te aanvaar wat die Heere vir ons gedoen het. Besef jy dis? Is drie skrifte, nou ek sal moet stop voor ons klaar is, maar kom ons kyk, daar is drie skrifte wat hier ter sprake is, Amos 3 vers 3, sal twee met mekaar saamwandel ten sy hulle afgespreek het. Ons kan nie saamwandel as ons nie ooreengekom het nie. Nou kyk mooi, God sê vir Jesaja, ek het jou sondes versoen, kon hulle saamwandel as Jesaja anhou sê, jyre, wee my, ek is verloore, ek woon onder een volk wat onrein van lippe is, dan het nie saamgewandel en nie saamgestem nie, want wat sê God? God sê, jou sondes jou versoen, jou skuld is weggeneemd, So al wanneer hulle saam kan wandel, hoe dat Jesaja kan sê, hier is ek, stuur my, is Heere, my son is versoen, my skuld is weggeneem. Ek staan dus as rechtverdig voor u, sonder sonde. Beteken dit nie, jylle hoor nie, beteken dit nie dat ek sê, ek maak nie foute nie, maar ek sê daarmee, God sê, ek focus nie op jou foute nie. Ek focus op wie jy is. Jylle gedink, ek sal maar daarmee moet stoppen. Het jylle gedink, as hy nou na die fertiliteit van die ding kyk, die Heere kom en hy sê, aan sondes oortreding sal ek nooit meer dink nie. Hy sê, die evangelieprediking gaan oor wie jy is, nie wat jy doen nie. Nou as ons nou 1 Johannes 1 9 vat, en hy sê, ons moet ons sondes belei om, om vergewe te word. Nou vraag ek jou, hoe kan ek oortuig word van wie ek is, as ek die gedagtes gedierig deurvoet om elke oortreding en elke mistrap van my uit te grawe en op te noem voor die Here terwyl hy sê ek sal nie weer daaraan dink nie. Kan julle sien hoe verteel is dit? En daarom dat ons so klem lê op hierdie op die op die Griekse as. Jy sien, ons het verlede week gekyk na 2 Korintiërs 5:17 wat gesê het as iemand in Christus is. So ons het dit gesien as 'n voorwaarde. Jy moet in Christus wees om 'n nuwe skepping te wees. Nie waar nie. <laughs> omdat ons in Christus was, sien God ons as nieuwe skeppings. Dit is vir as dan. Die as is omdat. En net so in 1 Johannes 1, 9, wat sê, die voorwaar is, as ek my sondes belei, sal hy dit, dit vergewe. Nou sê hy, ek dink nie weer daar oor nie. Ek sal nooit weer daar oor dink nie. So, as hy sê, ek sal nie weer daar oor dink nie, ek het dit verweider so ver as die ooste van die weste, dit gewerp in die diepte van die see, sê hy, alright, gaan haal dit nou weer, en kom belei dit vir my kom aan, is dit wat hy kan sê? So dit is ons onmoendlik, as jy die skrif in sy context lees, dat die as, as een voorwaarde kan staan in 1 Johannes 1,9. Daarom is dit die omdat, omdat ek vergewe is, omdat hy my vergewe is, belei ek dat ek vergewe is. Ek belei dat die sonde, my sonde is aan die kruis is, dis wat ek belei. Ek sê, dankie Heere, dat my sonde is aan die kruis is. Ek kom nie met hierdie een en hierdie een en hierdie een, waar God nie weer dink nie, want hy sien my nie na die vlees nie en ek kom beleid het om te herstel te kry nie. Ek sê, Heere, dankie, ek aanvaar die kruis. Ek aanvaar dat jy my vergewe het. Ook hierdie simpel ding wat ek nou gedoen het. Maar vertaan jy, my focus is nie op die simpel ding wat ek gedoen het nie. My focus is op die prijs wat Jesus betaal het. So sien jy wat maak dit anders? Sien jy wat geef vir Jesaja sy, sy vrymoedigheid om te sê, Heere, hier is ek, stuur my. Besef jy, dit is die uitroep van 2012, om te sê, hier is ek, Heere, stuur my. Heere, ek is committed aan die koninkryk, gebruik my, ek meld aan, om deel te wees van die koninkryk, stuur my. Ek sal moet stop, so laat ek stop. Ek het nog baie om te sê, um, kom ons stop daar, ek wil jou vermoorde, ek wil jou vraag om saam met my te stem, en vir Godse gees te vraag, en ek weet, hy staan by die deur my kop, hy wil het doen, om vir jou te wees, die aarde en die heerlijkheid daarvan. Jy sien, ons, ons praat baie in ons gemeente oor die concept van commitment, ons het met die manne gepraat verlede sondag aan, oor commitment. Commitment beteken in Engels, put your money where your mouth is. Raak betrokke. Dis als goed en wel om te sê, ek is deel van een gemeente en ek is deel van een boodskap, en ek, ek het, is net eenrichting te verkeer, ek kom ontvang niet. Jy sê maar toe Jesaja snap, toe hy snap dat sy sonde versoen is, toe hy snap dat hy waarde voor God het, toe besef hy, maar ek, Jesaja, wat nou niet gesê het, wee my, ek is onderin van lippe en ek woon onder een volk wat onderin van lippe is, dat hierdie Jesaja in een oogwink verander en sê, Heere, ek kan waarde toevoeg, hier sê ek, gebruik my, Heere, stuur my. Jy sê, commitment is dat ons by een punt kom om te sê, Heere, ek aanvaar die waarde wat u my toegeken het, so ek het iets om by te voeg. Ek het een bijdra om te maak. Ek is nie somme net een non-existent oukie wat hier kom sit en ingaan en uitgaan. Ek, nee, ek het een speciale rol om te vervul, want u het my waarde gemaakt en daarom kan ek vanmorgen sê, Heere, hier sê ek, stuur my. Maar voordat ek kan sê, hier sê ek, stuur my, moet ek kan sien. En daarom het jy nodig om te sien. Jy het nodig om te sien dat die aarde van Godse heerlijkheid vol is. En die heerlijkheid van Godse aarde is tot jou beskikking, jy is die draar daarvan. En jy is die een wat dier jou leven die heerlijkheid daarvan gaan sien. Ek is toch in die versoeking, jy weet, toe Petrus sy beroemde toespraak op Pinksterdag gehad het, toe sê die ouwens, wat moet ons doen broeders? En nou sê Petrus, bekeer jylle en laat jylle gedoof word, en jylle sê die gave van die Heilige Geest ontvang. Nou, as dit, ons het so lees, dan klink het asof eh, Petrus sê, jy moet dit doen. Maar jy sien, ons het gesê, die evangelie gaan nie oor wat jy moet doen nie. Die evangelie gaan oor wie jy is. So wat het hulle in hulle hart getref? Wat hulle moet doen? Nee, hulle het nog nie geweet wat om te doen nie. Wat het hulle in hulle hart getref? Die feit, dat die Seen van Godse liefde gekom het, en hulle sonde versoen het dat, wat Joel gesê het, waar was, hy sê, ek sal my geest uitstort op alle vlees, en dit is wat hulle gesien het, en ek gee hulle het leraar tot gerechtigheid, en dan sal die paarskype weer oorloop in die, in die doorsloer volkoring wees, hulle het dit gesnap, so eindelijk wat hulle sê, hulle sê vir Petrus, hy sê, waar is die vorm, gee, laat ek sê, teken, ek koop in op hierdie saak, dit is eindelijk wat hulle sê, hulle is klaar oortuig, so nou sê Petrus, bekeer julle, bekeer julle, en jy sien, so, bekeer so verkeerd verstaan, want jy sien, die kerkse concept van bekeer is, nou moet ek uitneel, en ek moet my sondes belei, en ek moet die Heere aanneem, en dan gaan ek huis toe, en morgen doen ek het weer. Maar wat het ons sê, beteken bekeer? Bekeer beteken, dink anders. Wat Jesaja gedink het, hy is een onbesnedene, en hy is onbesnede van lippe, en hy is, hy is een onwaardige mens, moes die, die verandering in sy denke, bekering vir Jesaja was om te besef, ek het waarde om toe te voeg in hierdie saak. Ek is nie sommer net iemand nie. Ek is iemand speciaal as net een van my soort. En God het my toegevoeg tot hierdie saak. En besef jy, toe die oortuiging kom, het die ouwens nie huis toe gegaan en gaan dink en sê, ehm, sal ons, gaan ons, ma, ma, en sê, waar is die vorm? Gee, ek wil fijn. Hoor die. En sê, ek wil betrokken wees en nou gaan ek nie verder lees nie, maar as jy nou net verder gaan, in handelinge 2, daar vanaf, dan sien jy wat gebeur. Op een dag is 3000 siele toegebring, 3000, dit is nou groei van gemeente. Maar weet wat gebeur daarna? Hierdie ouds is so committed, hierdie ouds is so in reaksie, dat die skrif sê, hulle het hulle goed gaan verkoop, en hulle alles gebring, en het in gemeenskapelikheid het hulle dit besit, en hulle het saam gewees, Hy sê, en God het dageliks tot die gemeente toegevoeg die wat gered is. So wat sien ons in die ding? Ons sien daarin dat as ons gemeenskapelik hierdie ding sien, as ons God sê, kom ons vat net ons gebied, kom ons vat net hierdie, hierdie area waar, wat ons verteenwoordig hier. En ons kan oor hierdie area Godse heerlijkheid vanmorgen sien. Godse gees maak ons oor oop om sy heerlijkheid te sien het jylle gedink, hoe dit ons in beweging gaan bring, om een te wees, om mekaar sy hand te vat, een mooie demonstraties gaan dit nou doen, wie wat gaan ons doen, ons gaan ons kost saamgooi, ons gaan ons, wat ons het om te eet, ons gaan ons besitting, hoor jy, gaan ons saamgooi, en ons gaan dit saam geniet, wie wat, omdat ons een doel het, omdat ons een roeping het, omdat ons die heerlijkheid van God aanskou het kan, kan ons voor Godse geest dan vanmorgen sê, Heere, wees my, wees my, laat ek weg kan kom van die superimposede misdaadbeeld en verder kan kyk en die heerlijkheid kan aanskou. Vader, ek dankie. Dankie dat ons begeerte is om te sien, om te sien soos u sien. Ons wil saam met Bartimeus vanmorgen sê, Heere, dat ek mag sien. Vader, dat u dier die gees vir ons die heerlijkheid wees, vir ons die geneesing wees, waarop die siekte gesoepen en pauze is, vir ons die vreugde wees, waarop die smarte gesoepen en pauze is, vir ons die onskuld wees, waarop die skuld gesoepen en pauze is, vir ons die lig wees, waarop die duisternis gesoepen en pauze is, Heere, dat ons ook automatisch in beweging sal kom, elk een van ons, om te besef, elkeen het een bijdra te maak, het een inspraak, nie net in die hemel nie, maar een inspraak in die koninkryk, een deelname in die koninkryk, een bijdra wat ons kan maak, om hierdie aarde te maak, soos wat ons gesien het, een plek van die heerlijkheid. Heren, as ek dit nie kan geloof vanmorgen nie, as ek dit nie kan sien vanmorgen nie, dan is alles te vergeef, dan mors ons ons tyd. Maar ek weet, ons mors nie ons tyd nie ek weet die heerlijkheid. Ek dank die Heere dat u ook ten opzichte van die gemeente vir ons een beeld en een visie gegeet van die heerlijkheid wat hierdie gebied oorspoel. En Heere, ek roep dit op, ek bevestig dit vanmorgen in die naam van Jesus. Heere, dat ons daarin kan lewe en dat elk een van ons wat hier sit, nie een te gering is. Nie een om self verder sal gering skat en sê ek het nie een bijdra te maak hee maar dat elkeen van ons sal besef, in dit waar in u ons geroep het, in die vermoe wat u ons gegeet, het elkeen van ons een essentiële plek in die koninkrijk, een essentiële plek in die gemeente, in die werk wat u doen in ons gebied. Ons eer u daarvoor, ons loof u in Jesus' wonderlijke naam. Amen.